الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da se družimo sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi sallam molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti da budemo proživljeni u njegovom društvu da onako kako smo slušali njegova hadisa na Dunjaluku slušamo direktno od njega hadise na Ahiretu gospodaru napoji nas na sudnjem danu iz njegove ruke napitkom nakon kojeg više nikada žene nećemo biti. Amin. Na samom početku sjetimo se dovom i Fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridan lila el Fatih. Uvijek kada se čuje neki kuranski ajet bitno je da svaki musliman i muslimanka posvijeti pažnju tom ajetu u kontekstu ličnog jednog ne samo doživljaja nego i primjeni. Kada nam je Aydin učio ovaj kuranski ajet Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi wa ma nualim. Gospodaru, ti zaista znaš ono što mi skrivamo, što mi tajimo i ono što javno pokazujemo. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Allahu zaista ništa nije skriveno na zemlji niti na nebesima. Jedna od lijepih dova. Allah dragi nas je počastio pa se pridržavamo onoga što je on naredio. Čuvamo namaz. Nastojimo biti čestiti koliko god je to u našoj mogućnosti. Jedna od lijepih dova za koju bih vas molio da uzmijete da uzmijete sebi ako ništa za razmišljanje. Jeste gospodar učini da ono što ne znaju o meni bude bolje od onoga što znaju. Jer znaju za tebe da klanjaš, da se čest, da nećeš haram, da nećeš slagat To je nešto što znaju. A moli Allaha da dadne da ono što ne znaju bude puno bolje od onoga, od onoga što znaju. Jer je to pokazatelj to je signal da je insan iskren prema Allahu. Pa je ono što ljudi ne znaju od njegovog dobročinstva, njegovoga dobra, njegovih hajrata, njegovoga nastojanja, njegovoga truda ili njenoga nastojanja, njenoga truda. Da bude puno bolje nego ono što znaju. Kaže, nismo znali. Jedna žena slijepa priča za vrijeme Resulullaha sallallahu alaihi sallam sahabika nismo znali da je Ebu Bekr bio onaj koji nam je dolazio da nam pomaže dok nisu rekli preselio je halifa muslimana jer tek kada su rekli preselio je halifa muslimana, shvatila sam da ona osoba koja je meni pomagala, meni podržavala, dolazila meni u kući, podržavala me u život i pomagala da je to bio biti Hazreti Abu Bekra Sidni. Mi smo ovaj, u poglavljima koja, koja govore o Abdesu Prije nego što prijeđemo na hadis danas jedna, jedna bitna stvar je u životu čovjeka razumijeti da al hukmu ala shay'in far'un an da je o bilo čemu suditi o bilo čemu govoriti o bilo čemu čak iskazati mišljenje jeste samo ogranak razumijevanja toga ako nešto ne razumiješ kako ćeš o tome suditi kako ćeš o tome govoriti i zbog toga kada vjernik i vjernica razumiju šta znači abdest u njihovom životu, da je abdest, abdest oružje vjernika i vjernice, da je to nešto čime oni, kao što sam prošli put govorio, jačaju srčanu vezu sa stvrteljem. Tada će tada će čuvati abdest. Mi tražimo od ljudi da im neke stvari budu, budu značajne i bitne. Sve dokle njima ne bude jasno šta to znači. Neće pažnja prema roditeljima neće pažnja prema roditeljima biti onakva kako treba da bude dokle god mi ne budemo shvatili šta znači roditelj. Nećemo voditi brigu o svome vladu, o svome svom potomstvu. Nećemo voditi brigu da bračni drug kojeg odabiremo bude čestit čestita. Sve dokle ne budemo znali koliko to znači, koja je vrijednost Vi znate da je kod Hazreti Omera došao čovjek i rekao Omere, udario me je sin. Pa je Hazreti Omer tražio da dovedu, da dovedu sin. Kaže, zašto si babi neposlušan? Kaže, ako sam ja neposlušan prema babi jednom, babo je prema meni tri puta neposlušan bi. Kaže, kako? Pa kaže, kada je birao majku, meni, kada se ženio, kaže, nije tražio vjeru, nije se oženio ženom koja, koja ima tu, to što je bitno, nego je oženio ženu koja je, nažalost, na lošim glasu. Kaže Hazreti Omer, sluša dalje. Drugo, kaže, kada sam mu se rodio, umjesto da zahval zahvalan bude, pa da uradi sve ono što se treba uraditi, pručiti jezan i kameta, kika, sve ono što, što ima, i nadjeti lijepo, djetetu ime, kaže on je meni nadio ružno ime, pa su me ljudi od kad sam dijete bio, kaže uvijek su mi se izrugivali što imam ružno ime i kaže kada su drugi ashabi slali svoju djecu u džamiju da nauče o vjeri, da nauče o stvrtelju da se nauče ponašati on je meni je slao na pijacu da radi kaže Hazreti Omer je tada rekao babo je za da ne ti Uvijek je bitno razumjeti. I to vi znate da idemo uvijek kroz ona tri kruga. Prvo je naučiti. Zatim razumjeti. Treće je primijeniti. Nema bereketa u znanju bez primjeni. Ali se mora znanje sticati. Mora se pravilno razumijevati. I moramo nastaviti. Hadis Rasulullah s.a.v. živi u nama onoliko koliko mi živimo u njemu. A ti živiš, ja imam običaj često studentima postavim pitanje pa me boli kad mi ne odgovore. 45 pitanja ono odgovaraju ABCD i na kraju kažem daj mi tri ili pet hadisa koji će tebi smjernice u životu. Da vidim šta to tebe drži iz života Resulullah. Drži me hadis ja i onaj koji budu koji bude vodio brigu o jetimu bit ćemo kova dva prsta u džennetu. Dovoljno mi je za čitav život. Kaže Resulullah sallallahu onaj ko bude vodio brigu, ko bude izdržavao jetima i ja u džennetu ćemo biti kova dva prsta. To je vodlja za moj, za moj život. Vodlja za moj život je primjera radi najbolji od vas oni koji uče Kur'an i poučavaju Kur'an. To je vodlja za moj život. Vodlja za moj život je hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Najbolji od ljudi su oni koji najviše koriste drugim ljudima. To je smjernica. Sada, bez obzira koji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ako si ti taj koji je u tom hadisu, onda je taj hadis u tvom životu. Hadis koji danas imamo je u poglavlju, trećem poglavlju knjige o abdest babu fadlil vodu poglavlje vrijednost, vrijednost abdest Zato sam i počeo s ovim šta znači, šta znači znati vrijednost. Kada gospodar kaže inna Allahe štara minal mu'minina anfusahum wa bi enne lahumul Allah je, kaže doslovno u kuranskom majetu, Allah je kupio od vjernika živote njihove i metke njihove. A zato će džene dobiti. Kad gledaš, Allah ti dadne, pa onda kaže ja od tebi hoću da kupim. Zamisli, dadneš nekome auto, dadneš mu gorivo, dadneš mu evo ti još 200 maraka i kažeš evo, probuo siti sa babima na izgled, ali kad budeš onaj tu onaj na Čengić ili bogat samo to srati 10-15 minuta od to. I on to ne uradi. Kakav je taj Ne znam Gospodar nam sve dao i kaže kupi, kupi. On od nas kupi ono što je nama dao. I zato je Allah ekremul ekremi najplemeniti. <laughs> Dadnit pa otkupljio od te. Kaže jedan od ulemi, kaže zna Allah da smo mi cicije i škrtice pa ne traži da damo, nego traži da, da prodamo. Dalje u naslovu se kaže oni čiji će udovi, dijelovi tijela, lice, ruke i noge biti bijeli od tragova abdesta. Prvi dio je poglavlje vrijednost abdesta. Suština je da bi bilo što u životu radio, moram znati koliko to vrijedi. Ako znam da vrijedi pomoći nekoga, onda ću ja to učiniti. Ako nemam u, u svome srcu da je to nešto što je teško, što je vrijedno kod gospodara, ja onda neću to učiniti. Druga stvar, posticanje na abdest. Kaže, oni čije će, čija će lica, čije će ruk, čije će noge biti bijele, svijetle na sudnjem danu od, kao tragovi, kao tragovi abdesta. Hadesana Jahja ibn prenio nam je Jahja ibn Bukir, Hadesena Lejs an Halid an Said, prenio nam je Lejs od Halda, od Seida, Ibn Ebi Hilala, a noman el Muđmir, od nuomana el Muđmira, kale, rakitu ma Ebi Hurejrete, ala mesjidi. Kaže, bio sam sa Hazreti Ebu Hureyrom, radijallahu anhu, jedan od ashaba Resulullaha, sallallahu alaihi sallam, ispred džamije. Vi znate da je Resulullahova džamija imala sof kao što ima Begova džamija sof. I tu su bili ashabi između kojih je između ostalog bio i Hazreti Abu Oni se u tom periodu nisu ni ženili. Njihov je zadatak bio da stalno budu od onih koji izmete islam. Rasula kada bi slao, nije bi slao. Kada bi zaduživao za nešto nije on rekli mi se stavljamo na raspolaganje. Kaže ovaj Nuaim, kaže bio sam sa Ebu Hurerom na sofi pa smo zaspali malo od spava. Ne znam je li neko od vas, to je, to je stvarno posebno. Onaj, u arapskom svijetu imaju adete, kada su ovako ljeta i kada su velike vrućine, dosta ljudi dođu u džamiju, pa sjeli, zikre, uče Kur'an i najveće pred saba dva, tri sata odspavaju u džami na sofama. Samo malo do saba. A onda i probude salavati, za, za saba. To su, to, su, to su noći koje ta jutra posebno mirišu. I kaže pa je Hazreti Ebu Hurere ustao fete voda i uzao abdest. Vi znate, učili smo da kada osoba zaspe, da, je, da treba obnoviti da treba obnoviti abdest. Fa kale inni samijetu nebija sallallahu alaihi sallam. rekao je tada Hazret Ebu Hurere, zaista sam čuo vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam je put kada je rekao gledajte ovo, ovo je ljepota prošli put sam vam govorio kada je onaj čovjek rekao pa zar ne čujete šta govori oni mu rekli preglasno radiš pa te ne čujemo šta govoriš Ovdje Hazreti Ebu Hureyre abdesti pa onda kaže hadis. Nije rekao hadis pa onda abdesti. Usto je abdesti, ovaj ga gleda kako abdesti, onda kaže zaista sam čuo Resulullah s.a.v. kad je, kako je rekao inne ummeti, zaista će moj umet judauna jomel kijame biti prozvan na sunnjem danu gurren muhađalin bijelih lica, bijelih ruku, bijelih nogu, sve gdje, gdje su pravili se, gdje su uzmali abdest min athari vudu. To će biti tragovi abdesta. Pa kaže Hazreti Ebu Hureyre završava hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam فَمَنْ إِسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفَعَلْ Onaj od vas ko može da tu, taj prostor koji će se bijel, da ga učini većim, širim. U smislu kada perem lice svoje, operem ga još šire, da bude. Da bude čitavo svjetlo i okolo svjetlo. Kada perem ruku, perem iznad lakata malo. Zašto? Da bude svijet. Kaže Hazreti Ebu Hurere, Rasulullah s.a.v. je rekao, zaista će moj umet biti prozivan ili prozvan na sudnjem danu svijetlih lica, svijetlih udova. Pa od vas onaj koji može da bude što svijetli neka proširi mjesto koje će, koje će opet. Ovaj hadis Rasulullah s.a.v. govori o onome što što će se dešavati na sudnjem danu. Jedna od bitnijih stvari koju vidimo iz ovog hadisa, iz uvoda u ovaj hadis, jeste da su se ljudi, da su se ljudi družili. Hazreti Ebu Hurere je ashab poslanika. Ovaj Nuayn je bio tabi čovjek koji je došao iza Rasulullah sallallahu alaihi i on je učio od ashaba, od onoga koje je vidio Resulullah Druga stvar, vidimo da oni koji su poučavali nikada nisu dozvoljavali da budu u raskoraku sa svojim riječima. Jedan od problema koji mi imamo u svojim životima u poučavanju jeste da naša djeca nas ne vide na namazu, a mi ih zovemo namazu. Naša djeca ne vide da su naša srca vezana za džanju, a mi im kažemo da sine, hajmo u džanju. Kaže, prošli Ramazan čovjek je bio u gostima kod nekoga i kaže došlo je vrijeme zana za akšan da, da iftare iftarili su onda kaže hajde da klanjamo akšan pa kaže ušto je stari čovjek dedo u porodci rekao kaže hajde da i ja klanjam kaže dijete od pet godina pita dedo a kada ti dedo klanjaš <laughs> znači biti u raskorak biti u raskorak kada se radi o riječima i djelima je nešto što ljude udaljava od nas. I pazite, Allah dragi je dao srce da budu kao detektor. Kad vidi da čovjek laži, da obmanji, ne može srce takvog insana voliti. Nemojte, banalan je primjer, ali neka često spominju djeca. Kaže, babo, kad ćemo ići tu i tu? Kaže, inšallah. Kaže, babo, kada ćemo to i to? Kaže, inšal. Babo, kaže, kada ćemo kupiti to i to? Kaže, inšal Babo, kada ćemo to? Ali samo nemoj, kaže, Allaha treći inšal. Zašto? Zato što je ta riječ inšala postala sinonim za tvoje izbjegavanje. Ne možemo sada, vidjet ćemo ako Bog da ako budemo kad mogu. Da kažeš djetetu ono što, što je istina. Kaže Resulullah s.a.v. jednoj majci, kaže, zove svoje dijete, kaže, dođi da ti nešto da kaže, došlo je dijete, kaže Resulullah s.a.v. šta hoćeš da mu daš? Kaže to i to. Kaže da si ga slagala, računalo bi se kao da lažeš. Pazite kako Islam štiti vrijednost da nam ne dozvoljava da djeci lažemo, a kamo jednim drugim odrav Dalje, ovaj hadis kaže jedan alim kompletna, kompletan ljudski život je poput trveća Kaže, Allah dragi ti dao da je drvo godina tvoja. Pa kaže, svaki mjesec te godine je, je grana jedna. Grančice koje idu po tim granama su, kaže, sat koji imaš. A kaže, listovi koji su na njima su minute koje imaš. Kaže, plodovi drveta su uzda svoj. Pa kaže, blago ono je čiji uzda bude u pokornosti dragom gospodaru. E sada, ovo vezano za abdest. Gospodar nam je preko svoga poslanika i miljenika Muhammeda dao smjernicu. Dao nam je smjernicu da mi je abdest oružen. Dao mi je smjernicu da je Resulullah čuo nanule Hazreti Bilala u džennetu, pitao kako Bilala. Kaže, nikada se nisam abdestio, da nisam dva rekiata klanjao. Kaže, time si me pretekao. Ušao u džennet. Kaže, čujem nanule tvoje. Kaže nam Resulullah sallallahu alaihi da ćemo biti prozivani ili prozvani na sudnjem danu prema još jedan detalj. Mi ćemo na sudnjem danu biti pozvani svojoj knjizi kullu ummetin tud'a ila kitabiha. Svaki će se, svaka će se zajednica prozivati i zvati svoju knjizi. Molim vas, imajmo toliko snage da nam mjerila u životu budu nešto čime se ponosimo. Mladić i djevojka, muslimani i muslimanka, kada se ponosi svojim principima življenja, u biti ponosi se trenutkom kada će se gospodaru vratiti, da kaže, slušaj, ja sam život svoj pokušao koliko je bilo u mojoj moći voditi onim smjernicama koje mi je dao Resulullah sallallahu Tri, tri, tri najveće opasnosti. Prva je opasnost da iz moga srca izađe vjera u jednoga Boga, a da vjerujem u drugi. Jelu ljude, jelu pare, jelu bez obzira šta bude čovjeku teško u srcu ako mu je nešto teže od gospodara to je širka i danas kada vidite da je šta se dešava među muslimanima dvojica se posvađa i ti pokušavaš da ih pomiriš i kaže, čak kažu ti ljudi što to radiš pa čovječe onaj ko preseli u stanju mirenja ljudi. Znači pokušava da pomiri dva insana. Preselio je kao šehid. Kaže, što, što Boga ti ti miriš? Pa mu kažeš, pa nemoj, jeste on tebe uvrijedio, jeste on od tebe napisao to, ali nemoj ti, drž ti do sebi. Ako je on bio Allahu neposlušan, tebi je dao priliku da budeš na dva načina poslušan. Prvo, da odgajaš samog sebi, da se učiš trpljenju. I drugo, da dobiješ nagradu što mu nisi odgovorio istinu. Ne on kaže, ne, ne, on je mene kaže uvrijedi. I neće. Pazite, onaj kom je nije kuranski ajet وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Allah hvali robove sve. Pa kaže oni koji srđbu svoju potisnu i oproste ljudima. Dalje kaže: "Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih." Kaže ako već se uzvraćate ljudima na, na, neki zulum koji oni čine, kaže uzvrati istom mjerom, samo ne smiješ više. "Wa in sabartum lahu khairul Ako se strpite, bolje onima koji se strpe. Druga stvar. Sunnet, no, imamo tevhid, vjera u jednoga Boga, nasuprot pripisivanja Bogu drugog molim vas, mladići djevojke, braći i sve ono što ti prvo dođe na pamet kada ustaneš, znaj da ćeš tome potčiniti dan. Ono zadnje na što pomisliš prije nego što zaspiješ, znaj da si ti tome, tome si se podredio. Zato mi imamo sabah i jaciju namaz. Zato mi imamo dovu kada ustanemo i dovu kada hoćemo leći spavati da posljednje što budemo, da se sjetimo stvrtelja, da kažemo dova, bismit Allahumme vodatu džembi, gospodaru moju, tvoje ime, ja na počinak krećem. ti si taj koji mi daje snagu da se podignem nakon sna. In emsekte nefsi ferhamha, gospodaru, ako moju dušu zadržiš među umrlim, kaže, smiluj se mojoj duši. Wa in kaže, ako je vratiš među živi, Fahfadha bima tahfadu bihi salihin. Čuvaj me onako kako ti čuvaš svoje čestite robo, Allaha vam dragu, Za robo nije smjernica Rasulullah sallallahu Nije rekao Rasulullah čuvaj me kao svoga dobroga roba, nego rekao je čuvaj meni, poslanik kaže, čuvaj meni kako čuvaš gospodar svoje dobre robo Dalje, hadis Rasulullah sallallahu govori o tome da će oni koji budu abdestili i budu to pedantno činili. A prošli put smo govorili da ne treba pretjerivati u abdestu niti škrtarti vodom. Pa se lijepo abdesti, pedantno se abdesti, u potrijebe vodi. Da će oni na sudnjem danu biti prozivani po svojim svjetlim licima. Subhanallah, vi znate da u Kur'ani Kerim jedna od karakteristika vjernika i vjernica na sudnjem danu jeste nur, Kaže gospodar Allahu nuru samavati valar Allah je svjetlost nebesa i zemlje. I taj nur na sudnijem danu će dobiti vjernici vjernice. Kaže gospodar nuruhum yasha baina aydihim wa aymanihim. Kaže njihova svjetlost će biti ispred njih i sa njihove desne strane. Je kuluna rabbena atmim lana nurena. Dova će biti gospodaru potpuni nam svjetlo naše. A čime se svjetlo na dunjalku potpuni U kojem hadisu Resulullah s.a.v. kaže da ona osoba kao učini to i to imat će potpuno svjetlo na sudnjem danu. Dalje kaže Resulullah s.a.v. Bešir il meša ine fi dulemi obraduj one koji hodaju u tminama noći. To su sabah namaz i jacija namaz. Bin nuri tami jeumel qiyame sa potpunom svjetlošću na sudnjem, na sudnjem danu. Dalje, ovaj, ovaj detalj vezano za, za nagradu koju će imati ljudi koji čuvaju abdest. Vjerujte i, i na dunjaluku. Allah dragi je dao da nas on čuva islam. Jedan mladić mi govori kaže, hoće da se vjeri. Kaže, dao sam joj zadatak, kaže, koji da se umije prije nego što izađe na ulicu. Kaže, da je vidim nakon što uzme abdest. Čuvati tu, tu čistoću i čuvati to svjetlo. Nema ti vještački pomagala koji ti mogu pomoći da ti lice bude svijetlo. Može zaslijep, ali ne može biti svijetlo. Da tako? Čuvati o, abdest i čuvati ono što je Rasulullah sallallahu nam rekao a to je da ćemo biti prozivan na sudnjem danu, da će nas gospodar prozvati, da ćemo izlaz svijetlih lica i svijetlih ruku i nogu. To je jedna vrijednost abdesta. Kada hoćeš da abdestiš, kada hoćeš da uzmiješ abdest, onda pomisli na ovu vrijednost. To će ti pomoći da budeš pedanta To će ti pomoći da to uradiš na najbolji mogući način. Zašto? Jer uvijek ti olakša težinu svakoga dijela, svijest da dobijaš nagradu. Lakše čovjek radi kad zna da mu gazda daje plat prvog. Allah daje unaprijed. Kaže jedan od poslanika, gospodaru moj, kako da se zahvalim na blagodatima tvojim, kad je moja zahvala tebi blagodat na koju ti trebam zahvaliti. Jer da mi ti nisi dao mogućnost da ti kažem, alhamdulillah, ja to ne mogu mogao učiniti. Svako naše dijelo jeste nešto što nas približava ili udaljava od gospodara. Na nama je uvijek da budemo odani koji pokušavaju da se svakim svojim dijelom približe gospodaru. To nije lako. Međutim, nagradu čovjek dobija prema svome trudu i zalaganju. Prijednost abdesta je nešto što čovjeka podsjeća na trenutak susreta. Čovjek koji se priprema za susret on to ozbiljno razumije i on se ozbiljno pripremi. Ja molim gospodara da nas počasti, da nastojimo da u svojim životima živimo čestito, da se udalimo od svega onoga što je gospodar zabranio, da razumijemo šta je to vrijedno pa da se toga čvrsto prihvatimo, da razumijemo šta manje vrijedi pa da nas to ne okupira, da znamo šta vrijedi. Da Allah nas počasti da nam Dunjaluk ne bude najveća želja, niti da naše znanje bude samo Dunjalučko, i da nas Allah dragi sačuva od toga da naše posljednje prebivalište vatra bude. To su sve dove Rasulullaha sallallahu alaihi Uvijek imajte na umu jednu prelijepu izreku Leme kaže insan, musliman je kaže malehan sam a velik sa svojom braćom tek kada budemo imali džemate, tek kada se budemo družili, tek kada budemo imali, ako Bog da brakove, djeca, evla, tek tada ovo društvo će ako Bog da ostane. To nije daleko, samo trebamo raditi. To idu mali pobjede, ako Bog da do velike pobjede. Samo je bitno, kaže, insan je kako malehan, kaže, insan je malehan sam, a golem sa svojom braćom i sestram. Tek tada ti dobijaš teži. Jer ne znaš, kad god da te Allah uzmi ako si nastojao da doprinesiš umetu, onda imaš nagradu kao za čitav umet. I na nama je zato da imamo te, te nade Da nas gospodar ako Bog da u tome pomogne. Onaj kome Allah ne dadne svjetlo, on zaista neće imati svjetla. Molimo gospodara da nam dadne potpuno svjetlo na sudnjem danu. Amin. Eudu billahi min shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa, wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Gospodaru naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu Tvoga miljenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gospodaru naš, daj nam najbolje ono što si dao svojim čestitim robovima. Gospodaru naš, sačuvaj nas od svakoga zla. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennet. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodar naš počasti nas da čuvamo poglede svoje i srca svoje. Gospodar naš počasti nas da čuvamo ruke svoje i noge svoje. Gospodaru naš počasti nas da naše strasti budu samo u onom pravcu kojem si ti zadovoljan. Gospodaru naš molimo te da nas počasti svakim dobrom na i budućem svijetu. Gospodaru pomozi nas i pomozi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam preko nas. Gospodaru, naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naša dobra djela primiš. Gospodaru, naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da nijedno naše dobro djelo ne odbiješ. Gospodaru naš smiluj se umrlim našim. Gospodaru naš smiluj se umrlim našim. Gospodaru naš smiluj se umrlim našim. Gospodaru naš počasti nas da budemo onih koji Kur'an dostojanstveno nosi. Gospodar naš počasti nas da volimo hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas da ga čujemo od Rasulullaha na sudnjem danu onako kako smo ga čuli na Dunjalu. Gospodaru naš počasti nas svakim dobrom na oba svijete zaštiti nas od svakoga zla gospodaru naš, neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti, a ti na taj dan budi zadovoljan sa nam. Oprosti nama, roditeljima našima. Gospodaru naš, oprosti braći i sestrama, svima koji su prisutni i odsutni i počasti nas da jedni za druge dove učin. Gospodaru naš, Hazreti Omer je molio Resulullaha sallallahu alaihi sellem, da mu dozvoli putovanje na umru pa mu je Resulullah rekao sjeti nas se brate u dovama pa te molimo da se mi jedni drugih u dovama sjećamo gospodar naš počast nas da u našim dovama molimo za umet tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi sellem. zaštiti nas gospodar od svakoga zla i očisti naša srca od licemjerstva subhana Subhane, rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi alamin al-fatih